Okay. В конце будем делать объявление. Да. Okay. <laughs> okay. Great. So today um, we're going to start a new series on the Gospel of Mark. Так, сегодня мы с вами начинаем новую серию проповедей по Евангелию от Марка. Um, the book of Mark. Да. Евангелие от Марка. Um, It's the shortest gospel in the Bible. Самое короткое Евангелие в Библии. And it was written by John Mark. Yes. Yes. И была, в смысле, оно, Евангелие, было написано Иоанном Марком. Um, he worked with the Apostle Paul. Он работал вместе с апостолом Павлом. And he worked with Barnabas. Он вместе с Варнавой много работал. He preached the gospel of Jesus. Он проповедовал Евангелие, да, благую весть Иисуса Христа. When you begin to read the gospel of Mark, you see that Mark doesn't hold anything back. И если вы читаете Евангелие от Марка, то вы видите, что он ничего не скрывает. He doesn't have long stories. Uh, долгих каких-то историй у него нет. He just starts straight away. Он просто, знаете, как вот зрит в корень. Сразу говорит всю истину, как говорится, режет правду матку. Yes, exactly. Yes. Um, so, it's like you're asleep in your room, it's dark. То есть представьте, что вы спите у себя в комнате, там темно. And someone opens the door, и вдруг кто-то резко распахивает дверь. Light in your room, сразу свет вам and the person wakes you up and says, wake up, wake up, you're late. Человек приходит, подходит к тебе, начинает тебя трясти и говорит, проснись, ты опоздал. This is the most important day of your life. Это самый главный, самый важный день and твоей you're late. жизни. А ты спишь, ты опять проспал. That's, that's what Mark does um, when he writes this letter. Именно так поступает Марк, когда пишет свое Евангелие. He just doesn't hold any punches back. Он ничего не скрывает, он ничего не сдерживает. Он so let's read verse вперед. Итак, давайте прочитаем первый стих. The beginning of the gospel about Jesus Christ, the Son of God. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. There's so much in this one verse. Стих один, а сколько там всего сказано? I think we're just gonna Uh, we're just going finish with verse 1 today. Я думаю, что сегодня мы с вами на одном этом стихе и остановимся. Нам его хватит. Because two of the most important questions any of us can, can, can answer in our lives. Потому что два самых важных вопроса, на которые каждый из нас должен ответить в своей жизни. He answers in the first verse. Он на эти вопросы отвечает в первом стихе. And the first question is, а первый вопрос каков? Who is Jesus? Вопрос, кто такой Иисус? And the second question is, what is the gospel? И второй вопрос, что такое Евангелие? And during the whole Gospel of Mark, he answers these two questions. И на протяжении всей своей книги Марк отвечает на эти два вопроса. So let's look at the first question who is Jesus? Итак, первый вопрос. Кто такой Иисус? Mark says, Марк говорит, the beginning of the gospel about Jesus Christ. начало Евангелия Иисуса Христа. So this we need to understand. То есть от, отсюда мы уже начинаем что-то понимать. Jesus was quite a common name in biblical times. Вообще Иисус, э, вот это само имя было достаточно распространенным в библейские времена. But Christ was not, was not Jesus's surname. Но Христос это не фамилия Иисуса, как некоторые могли бы подумать, да? Okay. Christ actually describes what Jesus did and who he was. Христос эм, было описанием его, то есть кто он такой и что он делал. So Christ is a title. Христос это как должность, да, как, and, как титул. And it's a Greek word. It means save. Uh, it means deliverer. И это греческое слово, которое обозначает искупитель. Messiah. Мессия. Okay, and it basically means the one who came to confront what is wrong and put it right. То есть фактически вот это его да, второе имя Христос знает, э, означает а, это тот, кто пришел для того, чтобы а, противостать злу, to confront evil, What is wrong and to put it right. э, чтобы противостать злу и победить его истиной. Okay, so if we would say um, Vanya the electrician, То есть если мы скажем, к примеру, да, Ваня электрик. Barbara the teacher. Или там Барбара учитель. Then we know what that person did. Тогда мы уже понимаем, да, чем занимается этот человек. But Jesus, the Christ. А Иисус Христос. The one who came into this world тот, кто пришел в этот мир. Как я сказал, да, в начале, что вы спите в комнате, вам темно, и тут Иисус открывает дверь, заливает светом Confronts и приходит в ваш what is мир. Wrong. То есть он приходит и он противостоит злу. And he's the Messiah. И он Мессия. He's the anointed one. Он помазанник. That's amazing. На самом деле это Because the Bible tells us of a human disaster. Uh, Библия говорит нам о uh, человеческой катастрофе. That in every one of us there is sin. Uh, о том, что в каждом из нас с вами живет грех. And we have fouled up God's word. Uh, и мы с вами осквернили Слово Божье. Uh, many people have tried to live the right way. Многие пытались жить правильно. but they can't do it. но они не могут этого Many делать. people have tried to put things right in this world, Многие пытались что-то исправить в этом мире, but only Jesus can really do it. но сделать это по-настоящему может только Иисус. And in the midst of this human tragedy, И вот во всей этой человеческой трагедии God made a promise right from the beginning. Что сделал Бог? Он дал нам обещание с самого начала. He said С самого начала в Библии что он говорил? Он говорил, я пошлю вам спасителя. I will send my servant. Я пошлю своего слугу. The deliverer will come. Искупитель придет. And Mark is saying, И что говорит Марк? That that is Jesus. Он говорит, что этот человек – да, этот, то есть тот и есть Иисус. Straightforward. С самого начала. Who is Jesus? Кто такой Иисус? He is the Christ. Он Христос. He's the answer to our questions. Он ответ на наши вопросы. He can put what is wrong in our lives, he can make it right. Он может исправить все неправильное в нашей he жизни. Can bring us into a right relationship with God. Он может дать, помочь нам войти в правильные взаимоотношения с That's Богом. amazing, isn't it? Это здорово. God himself Сам Бог became a man стал человеком to change us, для того, чтобы изменить нас, to give us new life. для того, чтобы дать нам новую жизнь. Jesus is the Christ. Иисус есть Христос. One of the center points of the Gospel of Mark is found in uh, chapter 8, verse 29. Э, и в 8 главе, в 29 стихе как раз говорится о той вот центральной связующей нити, на которой держится вся книга. Um, Jesus asked his disciples, Who do you say I am? Иисус спрашивал учеников, он говорил им, как вы думаете, кто я? And they answered, some say that you are a prophet, some say you're Elijah. Они говори, сказали ему, знаешь, кто-то говорит, что ты пророк, кто-то говорит, что ты Илия. And then Peter said, а Петр говорит, and he spoke for all their disciples. и Петр говорил от лица всех учеников. What about you, he asked, who do you say I am, Peter? Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? И Петр сказал ему в ответ, you are the Christ. Ты Христос. You are the one sent by God. Ты тот, кого послал Бог. You are the answer. Ты тот ответ. You are the one who gives us eternal life. Ты тот, кто даст нам жизнь you вечную. Are, you are our deliverer. Ты наш искупитель. We followed you for a time. Мы следовали за тобой это And without время. a doubt, Peter can say, I know you are the Christ. И без сомнения Петр мог сказать, ты Христос. Can you say the same? Вы можете сейчас это же сказать? That Jesus is truly the Christ? Можете ли вы сейчас сказать истинно, да, что Иисус есть Христос? And let's go back to verse one. И вернемся к первому стиху. The beginning of the gospel about Jesus Christ, the Son of God. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. The Son of God. That's what Mark Сын says. Божий, вот как называет его Марк. The Son of God. Сын Божий. I have a father too, Но у меня тоже есть отец, like all of us. ну, как и у всех нас. Okay. And um, it's quite reasonable to say that um, I'm Hansi, the son of Hans the Brain, that was, that's my father. Э, я думаю, абсолютно закономерно для меня будет сказать, да, я Ханси, сын Ханса де Брайана. Ну, так моего yes. папу зовут. That's right. And the same about you. И то же самое может сказать каждый из вас. And when people look at at you and look at your father. И когда люди смотрят на вас и на вашего отца, they can say, well, you look like your father. Они могут посмотреть на вас, да, и сказать, ты похож на отца, да, или ты похожа на you have your father's temper. У тебя папин характер. You have your father's hair. У тебя волосы папины. My, my dad has got more hair than I do. Ну, кстати, у моего папы волос больше, чем у меня. В этом... Okay. So no one can say that I'm exactly like my father. Ну, с другой стороны, никто, да, не может сказать, что вот я точно такой же, как мой отец. I bear some, re some resemblance. Ну, есть некое сходство. There are things that I've, that I've that I've got from my dad. Но есть, конечно, какие-то определенные черты, которые я перенял у своего отца. But I'm not exactly like him. Но я не точно такой же, как он. I'm not his copy. Я не его копия. But when we talk about Jesus, Но когда мы говорим об Иисусе, the Son of God, о Сыне Божьем, the Bible talks about him in a totally different way. Библия говорит о нем совершенно по-другому. The Bible says that he is everything that the Father is. Библия говорит о нем, что он был всем, чем был отец. That he shares the glory of the Father. Он разделяет славу отца. That he was forever with the Father and the Holy Spirit. Он вовеки и всегда был с Богом Отцом и с Духом Святым. The father didn't become the father when Jesus was born. Uh, отец он не стал отцом, да, когда Иисус родился. The father was forever. Отец был всегда. Jesus was forever. Иисус and the был Holy всегда. Spirit. И Дух Святой также. Okay? In Colossians 2 it says that everything in God is in Jesus Christ. Во второй главе послания к Колоссянам говорится о том, что Иисус Христос. Everything in God is in Jesus Christ. Говорится о том, что все, что есть в Боге, есть в Иисусе Христе. And in Hebrews it says. А в послании к евреям that Jesus is the exact representation of God, of God's being. Говорится о том, что Иисус есть точное воспроизведение да, э, Бога, то есть всего того, что есть Бог. И Иисус сам говорил, увидев меня, вы видели Отца. So Jesus is different in that sense. И в этом отношении Иисус другой. When we say Jesus is the Son of God, когда мы говорим, что Иисус Сын Божий, we say He is God. мы говорим, что Он есть Бог. That's amazing это удивительно. Just look at what Mark tells us in one short verse. Вот представьте, да, один короткий стих, в русском еще короче, чем в английском. Who is Jesus? Марк все говорит о том, кто есть Иисус. He is the Christ. Он есть Христос. And he is the Son of God. И он есть Сын Божий. In the Jewish world, uh, when uh, when parents gave their children a name, it meant something to describe their character. И э, у евреев, когда они давали имя своему ребенку, для них это имя всегда что-то значило, то есть оно несло в себе какое-то определенное значение, какой-то смысл. А, пару недель назад на, мы говорили с вами о лидерстве, да, мы говорили об Иосифе. And um, we know him better as Barnabas. И, uh, Barnabas. И мы знаем, что там был Варнава. Yeah, so, в смысле, вообще был Варнава. His name was Joseph. His name was Joseph. То есть его звали Иосиф. And he was such an encouragement to the church. И он uh, настолько ободрял церковь, то есть обладал настолько огромным даром ободрения, When you talked with him, что когда говоришь с ним, he encouraged you. он тебя просто ободряет. You knew you could do it. И ты знаешь, что вот что ты задумал, ты обязательно you сделаешь. Know God is with you. И ты знаешь сто процентов, что Бог And с тобой. The apostles gave him the name, they say, well, we need to call you Barnabas, because you are a son of encouragement. И эм, лидеры церкви ему сказали, ну, ты не можешь больше называться тем именем, которым называешься сейчас. Мы должны назвать тебя Варнавой. He was encouragement personified. Потому что он являлся ободрением во плоти. And it's the same with Jesus. И то же самое с Иисусом. The Savior. Он спаситель. This, the anointed one. Он помазанник. The one who came into this world to set things right. Тот, кто пришел в этот мир для того, чтобы все исправить. The Son of God. Сын Божий. Can we understand that? Можем ли мы это понять? I don't think so. And I Я don't think думаю. the disciples understood it fully. И я не думаю, что и ученики также это полностью сто процентов понимали. But they believed it. Но они в это верили. And our faith is a faith that seeks understanding. И наша вера это та вера, которая стремится к пониманию. Even though we don't understand everything 100%. Даже если мы не понимаем вот что-то вообще на сто процентов. We know in our heart that this is true, мы все равно знаем в нашем сердце, что это правда. and we seek understanding. И мы стремимся к And пониманию. the more we know Jesus, И чем больше мы узнаем Иисуса, the more we see of him, Uh, чем больше его мы видим в своей жизни, is he he Uh, когда мы видим, что он действительно воистину есть тот, кто он говорит, он есть. more, и каждый раз, когда мы думаем, что, наверное, мы чуть-чуть побольше узнали, more, мы видим, что есть еще больше, more, и еще больше, more. и еще больше. И мы можем знать, что это все Иисус. This amazing deliverer. Что Он удивительный искупитель. The Savior. Он спаситель. The Messiah. Он Мессия. We can know him. Мы можем его We can have peace with God through him. И мы можем примириться с Богом через Христа. Jesus was everything that God is in the flesh. Иисус был всем, чем был Бог. Иисус был всем этим во плоти. When we say that Jesus is the Son of God, и когда мы говорим о том, что Иисус есть Сын Божий, it means that there is nothing above him. это значит, что выше Него больше никого нет. There's no one mightier. Э, есть, ни, вернее, никого нет сильнее. There's no one with higher authority. Э, никого нет с большей властью. No higher power, person or accountability. Никого, ничего нет с большим авторитетом и значимостью. And when he saves you, и когда Он спас нас. You are safe. Все. Вы спасены. Is Вы no one higher than Jesus. Больше ничего нет, бояться нечего. And some of us may think, well, how can you be so sure about this? Who says so? А некоторые вот из вас, да, могут скептически так посмотреть и сказать, а кто это сказал? А с чего вы это взяли? Jesus is the Christ, that he is the Son of God. Да, что вот Иисус Христос, Он Сын Божий. Obviously, it's Mark's opinion because he wrote it to us. Ну, Марк так написал, да? Почему он так написал? Потому что он так считал, он был в этом уверен. But the whole New Testament says the same thing. Но весь Новый Завет говорит то же самое. All the writers in the New Testament. Все авторы всех книг Нового Завета. Matthew, Mark, Luke and John. Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Paul, Павел, the apostle. Апостол Павел. Um, the author of Hebrews. Uh, да, кто написал э, послание к евреям. And John, when he wrote uh, Revelation. И Иоанн, когда он писал Откровение. All of them say, Jesus is the Christ, he is the Son of God. Все они говорят о том, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Just look at John 20, verse 31. А, посмотрите на 20 а, главу Евангелия от Иоанна. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that, they be, that by believing you may have life in His name. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Um, there was a voice from heaven that said that Jesus is the Christ. Глаз с неба произнес, что Иисус есть Христос. Remember when Jesus was baptized? Помните, когда Иисус крестился? A voice was heard from heaven that said, "This is my son, in whom um, I am well pleased." Э, был слышен голос, глаз с небес, говорящий: "Сие есть сын мой, и в нем мое благоволение." And also, when Jesus cast out demons. И также, когда Иисус изгонял бесов the demons would say, You are the Christ, the Son of the living God. Бесы говорили, ты есть Христос, Сын Бога Живого. The voice from heaven because of joy. И голос с неба полный радости. Voices from the demons because of horror. Uh, потому что Бог знал, что это мой сын, и голоса бесов, которые боялись его. Okay. And then Jesus himself said, that this is who I am. И сам Иисус говорил, вот кто я есть. Mark 14, verse 61 and 62. 14 глава, 62-64 стих Евангелия от Марка. Okay, but Jesus remained silent and gave no answer. This is when he stood in front um, of the re religious rulers of his time. И, uh, вот Тут Иисус отвечает э, тогда, когда он стоял перед религиозными лидерами своего времени. And so they asked him the question, Are you the Christ, the Son of the Living God? И они задали ему вопрос, кто ты? Христос ли ты, Сын Бога Живого? I mean, that's a straight question. Ну, вопрос достаточно прямой, да, и однозначный. He was standing in front of everyone. То есть он стоял перед ними всеми. And look at his answer, verse 62. И смотрите, что он ответил. I am, said Jesus. Я, сказал Иисус. You can't get around that. Вот, ну, вокруг этого, знаете, вот That's уже никак не попляшешь. Вот прямее и точнее сказать нельзя. When Jesus was on the cross, Когда Иисус был на кресте, and there was a Roman soldier, и римский солдат, when he saw the way Jesus suffered and died, когда, у- когда он видел, этот римский солдат, как Иисус he said, страдал Surely this man was the Son of God. и умер, он сказал, этот человек воистину Сын Божий. And then others followed. И другие последовали за ним. This is who Jesus is. Это и есть Иисус. If we can say with our whole hearts, Jesus is the Christ, Jesus is the Son of God, Если всем своим сердцем мы можем сказать, что Иисус есть Христос, Он есть Сын Божий, then we agree with the whole, test, whole New Testament. Тогда мы с вами соглашаемся со всем Новым Заветом. Actually, with the Old Testament as well, because И it all pointed to Jesus. Также со всем Ветхим Заветом, потому что все написано в Ветхом, ну многое We agree with the voice of heaven. на Иисуса. Тогда мы с вами соглашаемся с глазом небес. We agree with Jesus himself. Мы соглашаемся с самим Иисусом. And we agree with all Christians over the whole world. И соглашаемся со всеми христианами по всему миру. When we say this is not true. А когда мы говорим, что это неправда, then we distance ourselves from all of that. тогда мы отделяем себя от всего этого. Okay? The second question, what is the gospel? И второй вопрос, который, на который отвечал Марк, да что такое Евангелие? And I think this is where we're stop today. Ну, я думаю, что на этом мы сегодня и закончим. What is the gospel? Да, итак, что такое Евангелие? Um, in biblical times, you lived in a city with a thick wall around it, А, В библейские времена люди жили в городах, вокруг которых были построены толстые-толстые большие стены. and it wasn't uncommon that, that enemies would come and try to attack your city. И очень часто бывало, что враги набегали и пытались вот нападать на город. And if, if it's a really strong enemy, И если враг был силен, you, you- I mean, people were afraid ну, люди боялись. Because they were kept inside of the city. Потому что они были замкнуты, они были заперты внутри этого города. You know, they, they were sieged. А, и начиналась осада. Um, и затем, если царь был хорош, и если армия была большая, он мог послать армию на э, борьбу с врагом. And if they won the battle, и если они выигрывали битву, they would send back a messenger to the city, тогда они посла... отправляли посланника в город and they would say, We have good news. и говорили, у нас хорошие вести. The battle is won. Добрые вести, мы выиграли эту битву. That is what the gospel is. Это есть Евангелие. Good news. Благая весть. The good news of Jesus Christ, the Son of God. Благая весть о Иисусе Христе, Сыне Божьем. The gospel is good news. Евангелие — это и есть благая весть. We were caught in a prison. Мы с вами были заперты в темнице. We were caught up in our sin. Мы были заперты в своих грехах. Addictions, в bad habits. Эм, зависимостях, э, в каких-то дурных привычках. Foul mouths. э, э уста наши извергали нехорошие слова. There is good news. Но для нас есть благая весть. There, there's very, very, very good news. Очень, очень, очень, очень хорошая новость. This gospel is about Jesus Christ. Это Евангелие об Иисусе Христе. This good news is about Jesus Christ. Это благая весть об Иисусе Христе. And we don't need to skip over this. И э, мы тут немножко выпустим. We don't, we mustn't skip over this. Э, вернее, наоборот, нельзя, нельзя нам это забывать и пропускать. Because if you've got Jesus, Потому что если у вас есть Иисус, you've got the good news. то у вас есть благая you've весть. Got the gospel. Тогда Евангелие в вас. And in the gospel, we'll see through these next coming weeks that we will see that the gospel brings us repentance and forgiveness and the Holy Spirit. И в последующей неделе, когда будем разбирать это Евангелие, мы с вами увидим о том, что приходит покаяние. Jesus brings us the gospel. Иисус принес нам благую весть. He told us the good news. Он рассказал ее нам. But he is the gospel himself as Но well. Он сам есть это Евангелие, Он сам и есть благая весть. He told us about this great salvation of God. Он рассказал нам об этом прекрасном спасении от Бога. But he himself is the salvation. Но Он сам и есть спасение. He taught us about the gospel, about the kingdom of God, Он научил нас о Царстве Божьем, да, Он рассказал нам о Боге. but He Himself is the answer to that, to that teaching. Но Он и сам есть ответ на это учение. He's more than a prophet. Он больше, чем просто He пророк. doesn't just give the message, He is the message. Он не просто передает послание, Он сам и есть это послание. He brings the message and He fulfills it. Он принес нам это слово, и Он исполнил его. when we see Jesus и когда мы видим Иисуса in all His glory, во всей Его славе, and everything that He's done for us, во всем том, что Он для нас сделал, we realize we want to know this Jesus. мы понимаем, что мы хотим узнать этого Иисуса. Хотим принять и получить все те благословения, которые Он приготовил для нас. А, давайте сейчас вот быстренько прочитаем со второго по восьмой стихи. Um, it is written in Isaiah the prophet, I will send my messenger ahead of you who will prepare your way. Как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобою». A voice of one calling in the desert, prepare the way of the Lord, make straight paths for him. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. And so John came baptizing in the desert region and preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение для крещение покаяния для прощения грехов. Just want to say something about the gospel. I just want to say something about the gospel. Я хочу еще кое-что сказать о благой вести. John was sent to prepare the way of the Lord. Иоанн креститель, да, как мы знаем, он был послан вперед, то есть он был перед Иисусом, он приготовил ему путь. Basically, what he told people is you are going to meet God. По сути, что он говорил людям? Он им говорил, вам нужен Бог. You are going to meet God. А, to meet God. Что-то у меня сегодня неплохо, плохо совсем. Uh, он им говорит, что вы встретитесь с Богом, вы увидите Его. it was true back then and it's true now. Э, это было правдой тогда, и это остается правдой сегодня. It is the truth. Это правда, это истина. All of us are going to meet God. Все из нас, каждый из нас встретится с Богом. And when we're stand before God, и когда мы с вами предстанем перед Ним, we will have to answer for our lives. нам придется ответить за свою жизнь. Um, some people, when they hear this, uh, знаете, некоторые, когда они вот это слышат, I'm stand before God. Э, и вот им говоришь что-то, ты будешь стоять перед Богом. Oh, а они такие, ну и хорошо, отлично, у меня много вопросов. Others will say, а другие говорят, well, that's great because, you know, I have lots of problems in my life and I need to ask him lots of things. Ой, знаете, это, это тоже здорово, у меня столько проблем в жизни, тоже хотел бы его кое о чем спросить. But look at the way these people um, to Но обратите внимание на то, как вот эти люди, да, к кому обращался Иоанн Креститель, как они а, реагировали на это его слово. When Jesus comes near, когда Иисус приближался, it brought repentance to them. когда приходил Иисус, Он дарил им а, покаяние. And that's amazing, that's wonderful. И это удивительно. Правда, это здорово. These people knew they had to change their lives. Эти люди знали, что им нужно изменить свою жизнь. They understood the sin in their own lives. Они понимали, они осознавали грех в своей жизни. And they knew that something needs to change in my life. И они знали, они говорили себе точно, я знаю, что-то должно перемениться в моей жизни. And when John told them about repentance, и Иоанн говорил им о покаянии. They got baptized. Они крестились. It was a wonderful picture of Jesus washing our sins away. Это прекрасная да, картина того, что Иисус, Он омывает наши грехи. That we die to ourselves and we rise up in new life. Да, вот в этом крещении, да, когда мы умираем, да, вот для себя, и мы воскрешаемся к новой жизни. When Jesus comes to us, когда к нам приходит Иисус, he offers us repentance. Он предлагает нам покаяние. He shows us our sinfulness, он показывает нам нашу греховность. But he doesn't leave us in our misery. Но Он не оставляет нас в этой нищете, да, в этом ничтожестве. He says, I have the answer. Он говорит, у меня есть ответ. I'm Jesus. Я Иисус. I'm the Christ. Я есть Христос. I'm the Son of God. Я есть Сын Божий. And I have the good news. И у меня для тебя благая весть. The enemy is defeated. Враг побежден. Sin is defeated. Грех побежден. There is repentance. Есть покаяние. And there is forgiveness for all your sin. И есть прощение всех твоих грехов. Это удивительно. And only Jesus can do it. И только Иисус может это сделать. No one else can do it. Никто другой не you может can't этого do сделать. Вы не можете I этого can't сделать. Do it. Я не могу no этого matter сделать. How hard I try, Неважно, как бы я ни пытался. I can't save myself. Я себя спасти не могу. I can't pay for my sins. Я не могу заплатить за свои грехи. God himself Бог, had to do it. сам Бог должен был это сделать. God loves us. Бог любит нас. So, so, so much. Бог так сильно любит нас. Jesus the Christ. Иисус есть Христос. The Son of the Living God. Сын Бога живого. And He died for you and me. И он умер за тебя и за меня.